Գայլերի եւ շնագայլերի հերթական հարձակումը եղել է նոյեմբերի 24-ին Աշան համայնքում։ Գյուղացիները համայնքի այդ հատվածը օգտագործում են անասնապահության համար եւ այնտեղ տեղակայել են անասնագոմեր։ Արցախ լրատվականի հետ զրույցում ասել է Աշանի համայնքի աշխատակազմի հաշվապահ Շողեր Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով օրեր առաջ տեղի ունեցած գայլերի հարձակումից տուժել է երկու մենատնտես։ Աշանի համայնքում գոմեր կոչվող տեղամասում, որտեղ բնակչությանի որոշ զանգված զբաղվում է անասնապահությամբ եւ խոսապուծությամբ եւ ոչխարաբուծությամբ եւ խոշոյեղ ջերավոր անասնապահությամբ առավոտյան տերերը, որոնք երկուսն են, Գագիկ Էմինե Մուսայելյանը եւ Պարքև Գրիգորի Վարդանյանը հայտնաբերել են, որ գայլերի կողմից հոշոտված են ոչխարները, տան եկամուտը կապված է հենց այդ ոչխարների առուտախից ստացվածից Վնասի չափը մեծ է, ինչից կարելի է եզրակացնել, որ գայլերի ողմակ է հարձակվել անասունների վրա, ասում է հաշվապահը։ Նախնական տվյալներով հաստատված թիվը օրեցօր փոխվում է։ Ընդհանուրը 58 գլուխ ոչխար հենց խոշոտված էր, որից 20-ը Գագիկ Մուսայելյանին էր պատկանում եւ 38-ը Պարքե Վարդանյանին, սակայն կան նաեւ վիրավոր ոչխարներ, որոնք նույնպես խոշոտված են, բայց ողջ են, սակայն օրը 1-ը, 2-ը արդեն այդ ոչխարներից պատկում են ընդհանուրն 21 վիրավոր մեկի մոտա եւ 15-ն էլ մյուսի մոտ։ Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան պոակի տնորեն Նվեր Սաֆարյանը բնակչությանը կոչ է արել նման դեպքերում անպայման զանգել համապատասխան մարմիններին, կազմել ակտ եւ մարդկանց զգուշացնել, որ տվյալ անասունի միսը օգտագործման ենթակա չէ։ Ինչպես նաեւ հորդորել է լինել ավելի զգոն, զգույշ, անասնագումերը լավ պաշտպանել, սահմանել հերթապահություն, համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել հետագա հարձակումներից զերծ մնալու համար, քանի որ դեպքերը գնալով ավելանում ստանում ու վնասները ավելի մեծ չափերի են հասնում։ Աշանցիները արդեն հետևել են կոչին։ Ակտ կազմված է, ներկայացված է համապատասխան անաստաբուժական կայանին, դեռ նոր ենք կազմել, իրանք ներկայացրել են դեպք նորա կատարվել Տուժած մենատնտեսները լիահույս են, որ պետության կողմից ինչ-որ աջակցություն կլինի։ Նման դեպքերում փոխհատուցում որպես այդպիսին լինում է, Արցախ լրատվականի հետ զրույցում ասաց Արցախի էկոնոմիկայի եւ գյուղատնտեսության անասնաբուծության եւ բուժության վարչության գլխավոր մասնագետ Խաչիկ Ավակյանը։ Կոնկրետ ոչխարների դեպքում 1 կիլոգրամի դիմաց տրվում է 900 դրամ փոխհատուցում։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։